La lastai aferoi de homo, Karel Čapek. Esti condamnita al morto estas terura sperto, diris poste signoro Kukla. Mi scias dion, char foie mi travivis la lasta in momentoin antau mia propra executo. Mem compreneble tio ocasis en sonjo, sed sonjo same appartenas al vivo de homo, kiel ciu alia, ecce nur al rando. rando ne multo iam restas el via graveco. Homo, nenio el tio, pri vi en la vivo. Restas tie ancau sexo, timo, mem placio, cae quelcae aferoj aferoi, pri vi plei parte hontas. Eble tio estas la lastai aferoi de homo. Foje post tagmeze mi revenis heimen, beste ĉaspelita, tiom da laboro mi plenumis, mi cusigis sur la planco, cae egdormis ciel stipo. Iam mi songis, che malfermigis la pordo, cae engistaras tutte neconata signoro, cae postli du soldatoi cun baionetoi. Mi ne sias cial, sed la soldatoi havis cosacain uniformoin. Ledigiu, diris la nekonato crude, preparu vin, morgau matene oni realigos jevi mortocom damnon. Comprenite? Mi Comprenos mi rediras, sed mi ne Tio ne interesu vin, bruscis la signoro. Jen ordono, che ni faru la executon, cae libru fermis post sila pordon. Poste mi restis sola, cae pripensis. Fakte, minestias, ciam oni meditas en sonjo, chu oni vere meditas, au oni nur sonjas la meditadon, ciu tio estis miei pensoi, au la pensoin mi nur sonjis, same kiel ni sonjas privisagioi. Nur misciis, ke mi insiste meditis, cae samtempe miris pri la pensoi. La unua, kio absorbis min, Estis iam malitza contentigo, che gi estas eraro, che morgau mi estos executita pro mis attento, cae che ili havos pro tio scandalon. Sed samtempe cun tio crescis en mi ia mal tranquilo, che mi estos vere executita, cae postlasos et zinon, cae infanon, cio ocasos cun ili, cion ili mia dio faros, tio estis fakta doloro, quasau sangus mia coro, sed samtempe cun tio quietigis min agrable, che mi pensas tia zorgeme pri la edzino cae infano. Nu vidu, mi ripetis al mi, cio estas la lasta penso de viro mortonta. Certa grade gioigis min, che mi fordonas min al tiom granda patreca afflicto, ci impressis min prescau edife, tion mi devas diri al mia edzino, mi gioiis. Sed subite timo trapassis min. Mi rememoris, che executoi ocasas cutime ege frue, ce tagigio, iela quara au quina matene, cae seque mi devos iel frue levigi por este executita. Nome mi ne shatas levigi, cae nun la imago che la soldato i bruve cosmin iam cemateniĝo cedigis ĉion ceteran mia kuraĝo perdiĝis kaj preskaŭ mi ploris super mia sorto tio estis tiel terura che mi veciĝis kaj kun senpeziĝo respiris sed la sonđon mi ne rakontis al mia edzino la lastaj aferoj de homo parolis sinjoro Skrivanek cae ecrugis pro embarasso. Mi racontus ion al sed eblevi opinios tion naiva. Ne pre ne, certigis lin signoro Tausig. Nur ec, mines cias, opiniis signoro skrivanek iom necerte. Nome foie mi volis min pafmortigi, cae tiel, ciam signoro Cucla racontis citie pri la vivrando, Ancautio estas ia vivrando, se oni volas sin mortigi. Nu, nu, diris signoro Caras, kaj kial vi volis tion fari? Pro dolor timemo, diris signoro Scrivanek, rugigiante ancora pli. Nome mi ne capablas toleri doloron, cae tiam mi malsanigis je inflamo de tri nervo. Doctoroi diras, che gi estas uno el la plei terura i doloroi, che io oni, mine estas tiel, murmuris doctoro Vitasek. homo, mi bedauras vin, ciugi ripetigias? ripetijas? e crugis scrivanec, sed nun ne plumi volas, nome mi devus racconti al vi. Do racontu tion, curagigis lin signoro dolejal. Tio estas malfacile esprimebla. Defendis sin scrivanec, sin gene. Entute, iam la doloro. Oni beste blecas, rimarcigis doktorovit asec. Yes, cae ciam estis almi plei malbone, la trian nocton mi metis revolveron sur noctotablon. Ancora uhoron, mi pensis, pli longe mi tion ne eltenos. Cial mi, giuste mi devas tium suferi, sencese mi havis impreson, che per tio ocasas al mi terura maliustajo. Cial mi, cial giuste mi, vi devus preni pulvoroin, murmuris doctorovitasec, trigeminon, auveramonon, adalinon, algocratinon, migradonon. Mi prenadis ilin, protestis scrivanec signoro, tiom da ili mi englutis, che ili tute cesis efici. Nome, la pulvoroi dormigis min, sed la doloron ili ne dormigis. Ču vi comprenas? La doloro restis, sed tio ne plu estis doloro, char mi estis tiom narcotita, che prescau mi perdis ancau min mem. Mi ne sciis primi, sed mi sciis pri la doloro cae tiel mi comencis imagi al mi, che tio estas doloro de iu alia. Tiun alian mi audis. Li tiel mal gemegis, cae veis, cae tiom mi bedauris lin. Pro bedauro fluis miei larmoi. Mi sentis, ciel la doloro crescas. Iesuo Cristo, mi diradis al mi, ciel nur eltenos tenos gintiu homo. Eble, eble mi paf mortigulin, porke li ne suferu tioma. Set en tiu momento mi konsterniĝis. Ja tio ne eblas, mi ne Subite mi sentis ian strangan respekton al lia vivo, giuste tial, char li iom ege suferas. Signoro Scivanek frotis embarasse sian frunton. Menes cias kiel al vi, eble ci estis ia sens confuso pos la pulvoroi, sed sam tempe ci estis tiel sen fine clara, prescau brilega, mi havis vision, che tiu suferanto, cae veanto estas la homaro, che li estas homo mem, cae mi estas nur attestanto de la dolorego, noct gardisto celito de doloro. semine ce estus, mi pensis, la doloro estus vana, gi estus kiel ia granda ago, pri kiu nenius cijas. Nome antaue, dum ci estis mia doloro, mi opiniis min mizera kiel vermo, ia eta, sed nun, kiam la doloro min supercrescis, mi sentis ec cun teruro, kiel granda estas la vivo. Mi sentis, signoro scrivanek švitis pro Embarasso, vi ne darfas min moki, mi sentis che la doloro estas ia ofero, cae tial vi devas compreni, tial ciu religio metas doloron sur dian altaron. Tial estis sangai oferoi cae martiroi, cae Dio sur la cruzzo, Mi ec comprenis ke che el la doloro de homo resultas la mistera beno. Tial ni devas suferi, porque la vivo estu consecrita. Neniu gioio estas suffice forta cae granda, cae mi sentis, se mi el iros el citio, mi portos en mi ion kiel sacramenton. Cae ciu vi portas gin? demandis pastro Voves, cun intereso. signoro scrivanec impete e crugis. Ne, ne, le rapidis diri, pritio oni nescia sed egde tiu tempo estas en mi ia respecto, cio shainas al mi pli grava, ciu bagatelo, kai ciu homo, ciu vi comprenas? Cio havas grandegan valoron, rigardante la sun sub iron, mi diras al mi, che ci valoras la grandegan doloron. Au homoi, ilia laboro, ilia ordinara vivo, cio havas valoron per doloro. Cai mis cias, che ci estas granda kai sen mesura valoro. Cai mi credas, che existas nec malbono, nec puno. Existas nur doloro, quiu servas al tio, porque mm, porque la vivo havo la grandan valoron signor oscivanec excellentes nesciante kiel da urigi vi estas bona i almi li ekvortigis kai emociite munges por la ardantan visagion.